Ey, decime vos te Acá traga el vino y pomelo. Con vino y pomelo, melo, pa' la guaya, ya, ya, estamos a fuego, fuego, ya se agacha, ya, ya, manoseo, seo, pásale, ya, ya, ya, la coreo, la colleo Con vino y pomelo, melo, pa' la guaya, ya, ya, estamos a fuego, fuego, ya se agacha, ya, ya, pariseo, los vasos al aire, el humo el los blones, copando todo el baile y los callejones. A la gata suelta yo la examino, va alguna cosecha, pa' la otra al torino. La cosa está hecha, por eso se vino, la mano me estrecha y entra a darle al vino, que le mande mecha, cortalo al pachino y que después le meta más a los cochinos. Pa' comer los malos, se como velo, velo, que lo que quiero es verlo, si no me pongo malo. Pa' comer los malos, se como velo, velo malo. Hace calor y la noche explota. Sube el volumen, sube la nota. Quiero ver sudando esa nalgota. ¿Y con que se emborracha tu guacha? Con vino y pomelo, melo pa' la guacha. Ya, ya, estamos a fuego, fuego. Ya se agacha, ya, ya, pariseo, seo. Pa' darle cha, cha, cha, la codeo, teo, la codeo. Eh, eh, bien cheta la codeo. Como eh, el que De que? Pepe Bilardo, cumbia 420.